cēliens. Rīta cēliens kopā ar Karitas Latviju. Īsteno mīlestību darbos. Labdien, dārgie radio Marija klausītāji! Prieks, ka esat kopā ar mums. Paldies, ka klausties eh, radio Mariju un ka klausties arī rīta cēlienu kopā ar Karits Latviju par to, kā mēs cenšamies īstenot mīlestību darbos. Un šodien ar jums kopā būšu es rādījuma vadītāja Judīte, un man ir brīnišķīga viešņa Agnes. Labdien! <laughs> Paldies, Agnes, ka atrad laiku un es kopā ar mums. Uh, Agnes strādā Karitas Latvija uh, un Eh, palīdz mums, kā speciālists, eh, bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un arī dzen, viņu vecākiem un, eh, viņu, un vec, nu, citiem tuviniekiem. Pastāstīji nedaudz par sevi, jā, ko tu gribi iepazīstināt mūsu klausītājus ar sevi. Tu esi pie mums pirmo reizi. <laughs> jā, es esmu pirmo reizi. Paldies arī pirmo reizi rādio. <laughs> <laughs> Tāpēc neliels uztraukums ir. Bet jā, paldies un prieks, ka es varu būt šeit, dalīties, būt šeit centrā noderīga, domājot par to, ko es varu pastāstīt un dot. Nākot šejienī, man ienāca tāda doma prātā, kad uh, šobrīd vispār dzīvē ir tāda sajūta, kad ir lietas, kas, kas vienkārši ir jādara. Tas tāda, tāda tā sajūta ir nu, tāda no, no augšas, kad, kad, kad vienkārši es to zinu, ka tas, tas vienkārši man ir jādara. Un tāpēc, ka es esmu šeit, es priecīgi palīdzēt gan bērniem, gan vecākiem. Es strādāju centrā kā ārstnieciskā masīra šobrīd uh, projektā, kas ir uh, atbalsts vecākiem, kā arī viņu bērniem. Un šī, radās šī brīnišķīgā iespēja uh, būt ar vecākiem kopā tajā laikā, kamēr bērni ir terapijā. Ar viņiem gan aprunāties, gan uh, būt klāt viņiem tajā tik svarīgajā brīdī, kad viņi var būt ar sevi, uh, aprunāties par to, kā viņi jūtas, kā viņa ķermenis jūtas. Un, uh, mums bieži vien sanāk tādas ļoti siltas sarunas, un uh, ir ļoti liels prieks, kad uh, viņi iziet no manas kabineta, jūtas uh, atpūtušies. Jo viņiem uh, sarunās viņi jau dalās ar to, kā viņiem iet. Uh, nevienmēr ir viegli <laughs> būt kopā ar saviem īpašajiem bērniem. Tāpēc tas bieži vien ir tāds silts sarunas, tāds emocionāls atbalsts, kurā uh, es varu gan uh, viņus izglītot uh, par to, kas notiek ar viņu ķermeni, kas notiek ar viņu uh, sajūtām. Un par to man ir tāds liels prieks, ka es uh, varu būt šeit un uh, dot to, ko es šobrīd <laughs> centrā mm. daru. Jā. Mm. Kā tu, Agnes, vispār vērtē to, ka uh, ka palīdzība tiek sniegta ne tikai bērniem, bet arī viņu vecākiem. Tad, tad rūpes, tas, nu, nevis vienkārši, ka kāds ar viņiem aprunājas, bet arī, nu, tavā situācijā, ka tu masē, ja, ka, nu, tā kā, jā, kā tu to vērtē? Jo ir arī citi pas, atbalsta pasākumi vēl jā. vecākiem, bet, nu, tad es tev jautāšu kā speciālistam, nu, par to, ko tu dari. Jā, nu, man ir tāda sajūta, kad... Uh, Tad, kad viņi ienāk telpā pie manis, tad tā ir tāda, tāda sadarbība, kurā, kur viņi var sadarboties atkarībā no tā, kāds ir viņu vēlmes, vai nu viņi var vienkārši atpūsties un baudīt to mirkli atpūtā ar savu ķermeni, vai arī sarunā, kas ir kopā ar to, ko mēs izdarām, jā, atvieglojam gan, gan, gan emocijas, gan ķermenī kādus mhm. saspringumus. Mm -hmm. Jā, tas ir ļoti, ļoti vērtīgi. Jā. Mm -hmm. Tā tik sirds silti, kad uh, pēc tam ir tāda patīkama atgriezeniskā saite, jo tā laimīgs vecāks, laimīgs bērns. Jā. Mm -hmm. nu, viņi, tie bērniņi, kas nāk uz mūsu centru, viņi ir kopā dien dienā. Mm -hmm katru dienu no rīta līdz vakaram kopā ar tiem vecākiem. Tas ir ļoti, ļoti būtiski. Uh, jo šie īpašie bērni viņi ļoti sensori jūt. Un, uh, viņiem ir ļoti nepieciešams un svarīgi būt, kad viņiem blakus ir pieaugušais, kas ir līdzsvarā, kas ir apmierināts. Mm. Un tad tikai viņš var dot mm. arī blakus esošajiem. Jā, kas, kas nav viņa, spriedzē. Jā. Kas nav spriedzē, jā. Mm -hmm. jā Nu, tu teici, tu nodarbojies ar ārsniecisko masāžu, uh, nu, centrs sniedz uh, sociālās rehabilitācijas pakalpojumu, ja? varētu rasties domstarpības, ja? <laughs> <laughs> tad mums nav ārsniecības iestāde, ja? Tātad, tā, eh, nu, vienlaicīgi šis ir sociāls pakalpojums, pakomentē to. Nu jā, Es domāju, ka tā ir tāda skaista miedarbība, kurā notiek pilnīgi noteikti, ka tas ir sociāli <laughs> vērtīgs tāds darbs, jo izējot no mājas, jau tā jau ir socializēšanos. Mhm. Un, es domāju, ka mēs šobrīd centrā darbojamies kā viens no Eiropas tādiem mūsdienīgākajiem rehabilitācijas centriem, kurā uh, daudzos ir tādas iespējas vecākiem būt un izmantot uh, šādu pakalpojumu, kamēr, uh, kamēr bērns ir terapijā, arī viņam mm. sniegt vecāku atbalsta programmu, kādu nu, tā ir nepieciešama. Un, un tad, kad uh, es vairāk to tiešām uztveru kā tādu izglītojošu darbu, kad, kad tur notiek saruna, kad kur mhm. tiešām tas cilvēks eh, caur tādu sarunu iepazīst, kas ir viņa ķermenis un nevelti ir tāds teiciens veselā miesā, vesels gars. Un, mhm. eh, ja mēs sāksim rūpes, rūpes par, par savu ķermeni, kas ir caur to masāžu, caur sarunu, ka tas ir tī, tīri soci, sociāls jā, pakalpojums, un ka tas viens bez otrā nepastāv. Dažkārt ir tā, ka vecākam piedāvā, ka ir šāda iespēja, un tad viņa, nu, tās emocijas un, nu, ir visdažādākās, un viņa nespēja noticēt tiešām, <laughs> jā, ar mani arī kāds parūpēsies. Un viņi nu, tik priecīgi to pieņemt. Un ir atkal tāda vecāka, kas saka, Nu, vai tiešām, nu, varbūt, ka kādam vairāk vajag, nu, tad, tad, ka viņiem ir ļoti grūti pieņemt, vai tev arī par šo ir bijušas sarunas ar vecākiem? Tie, kas pie manis atnāk, nē, tie visi ir uh, zinoši, uz ko viņi ir nākuši. Nu, ir bijuši tādi mulsumi brīži, pēc kuriem noteikti tās pirmās sarunas ir tāda aprunāšanās, uh, protams, uh, ķermenis katram ir viens, un uh, katram tās ir attiecības pašam ar sevi. Un, uh, tās, tur ir pirmā ir saruna, jā, mm. kas, kas pa lietu, un uh, caur to mēs tad veidojam tādu mm. plānu, kā mēs, kā mēs tālāk strādājam. Tāpēc ļoti forši, kad uh, centrā ir uh, vairāki vecāku atbalsta pasākumu, kurā tad viņš var izvēlēties sev piemērotāko, mm. kurā, jā, viņš var arī pievērsties kaut kādā savādākā veidā, grupu nodarbībās vai tāpat, jā. Vingrošana. Tad, vingrošana, jā. Mm. Vai, vai kaut kādas tādas citas sarunas, kuras es zinu, kur, kur vecāki ir tiešām priecīgi. Un caur to katram tas veids, kā viņš nonāk pats pie sevis, ir, ir savādāks. Bet ir svarīgi, kad viņam ir dots tas, tas laiks, ar kuru viņš var būt pats ar sevi un, un, un dziļāk nonāk pie sevis. Jā. Mm tās, eh, ka viņš ir tā vērts, lai arī kāds par viņu parūpētos. Jā, jā, jā, bieži vien jā, ir tādi izbrīni, jā, tādi mm. jautājumi, par ko viņš tiešām savās, eh, savās rūpēs, savās ikdienas rūpēs nav padomājis, jā, mm. ir aizmirsis. Mm. Nu jā, eh, es domāju, varbūt mūs arī kāds klausās, kurš ir, nu, tāda vai citāda veida rūpēs ikdienā un aizmirst par sevi parūpēties, jā. ja viss citi ir svarīgāk. Ja? Jā, tāpēc, tāpēc jā, prieks liels, kad, kad ir tāda iespēja vecākiem, kur, kur, kur ienākot šeit, pabūt, esot šeit, uh, iziet priecīgāks un atkal dodošāks. Jā, un tā mēs to pasauli veidojam ap mm. sevi tādu gaišāku. Mhm. Man tā gribētos domāt. <laughs> Kādas ir vecāka atsauksmes? Vecāki, nu, tie, kas nāk pie manis, pakalp. ir priecīgi, jā, ļoti mm. priecīgi un grib vēl. Mhm. <laughs> Vai viņi nu, runā par to pienesumu, kā, par to ieguvumu, kā viņi jūtās, vai tas kaut kā mm, uzlabo arī to ikdienu, rūpēs par bērnu? Jā, viņi ir tiešām ļoti priecīgi. Viņi tiešām ir priecīga un tādās. Un nu, tad es jūtu tā darba tādu vērtīgumu, kad es daru vērtīgi tādēļ, kad, kad ir tās atgriezeniskās saites no vecākiem, mm. kad viņi, jā, tagad pieceļās un viņi ir enerģijas pilni un pilnīgi liekas, kad ir atbrīvojusies kāda vieta atkal uh, viņiem priekš viņas paša un uh, caur to viņi atkal eh, var, var jā, nu kā jau es atkārtojos, dot. Jā, tas ir ļoti svarīgi kādreiz, kad ir uzkrājies daudz, tad kaut ko patīrīt, kas, manuprāt, eh, notiek <laughs> mm. šajā mūsu sesiju procesos, jā, kur, kur tad viņi aiziet īrāki atkal ar tādām gaišākām domām, un mm. ja pat ir bijis kaut kas uzkrājies mm. par daudz. Mm. <laughs> Nu, tu, tu masē arī bērniņus, kuriem ir nu, nozīmēta tāda terapija. Mm -hmm. Kādu to rezultātu tu redzi viņos? Nu jā, tur uh, man, vai, man vairāk ir tāds, tāda, tāda relaksējoša tā, tā pieeja, kad, uh, mm, kad viņi atnāk tādi saspringti pēc savām ikdienas gaitām, tad, tad lai viņi dabūt kaut kādu tādu pauzīti starp, starp atkal nākošo kaut kādu cēlienu, jā, un lai viņi, nu, jā, lai viņi tā kaut kā tā dabūtu kaut kādu drosmi, varēšanu, protams, nu, eh, <laughs> es tiešām vairāk, vairāk to redzu kā tādu sociālu, mm. sociālu darbu, jā, kur, kur nav tik daudz tāda, tāda sportiskā rezultāta, kas arī ir svarīgi, bet uh, tas, kad uh, tādu, tādu dabūt tādu mieru. Mm -hmm. Tādu, jā, par, par sevi jau tie bērni ir e, da dažādi un kā, kā jau arī pieaugušie. Mm. Viņi atnāk ar savu, savu pienesumu, savu, kur viņi atkar arī dalās, jā, Ir ļoti interesanti skatīties, kā, kā veidojas mūsu tās savstarpējās attiecības. Tāpat mums ir sapulces centrā, kur, kur, kur mēs izrunājam, kā, kā viņiem iet citās terapijās. Ir brīnišķīgi tā sadarboties un redzēt, kā, kā viņam iet tur mākslā vai, vai kanisterapijā. Un, un, un caur to masāžu, kā viņš viņam tas ir palīdzoši, vai kādam citam atkal būtu nepieciešams kaut kas cits. Tāpēc man liekas, ir brīnišķīgi tāda sadarbība starp kolēģiem un jā, starp vecākiem un bērniem. Mhm. Tu eh, sadarbojies arī ar eh, centra fizioterapeitu. Jā, mums ir brīnišķīgi fizioterapeiti ir mm, eh, fizioterapeits, kas strādā ar, ar bērniņiem, un tad ir vecāka atbalsta programmā, vingrošanas fizioterapeite, kas, kas, kas ir grupu nodarbību vecākiem vada, un, tur, un tā arī ir brīnišķīga tāda cita tāda sadaļa, kur, kurā atkal mēs varam kaut kā dalīties ar to pieredzi un, un, un to visu novērojot. Ir tiešām liels prieks, un kad redzu, ka tam ir rezultāts, un jā, kad, kad pēc kaut kāda zināma laika to novērtē, to novērtē, jā. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Ko tev varbūt personīgi nozīmē tāds darbs centrā? uh, sajūtu tādu vērtību savam, savam, savam, savai darbībai, jā. Man gribas, kad ir tāds darbošanai tāds pievienotā vērtība, kad, kad, kad, kad ir prieks, kad es esmu vidē, kur cilvēkiem ir dzacis, kur, kur, kur, kur, kur es varu padarīt kādam, kādam sirsniņu priecīgāku, arī mirdzošākas acis. Tad, tur tad, tad jūt to mm. kad ir vērtība tajā, tam, ko es daru. Mm. Es eh, kādreiz runāju ar eh, tādu jaunu fizioterapeitu, eh, viņa vēl mācījās, viņa bija praksē tajā laikā, nu tad, tad, kad mums bija šī saruna, un viņa teica, man riebjās strādāt ar, ar pieaugušajiem, jo viņi grib, lai viņu vietā visu izdara, <laughs> viņi ir slinki, viņi neko negrib. Un, un tad viņa bija praksē bērnu slimnīcā, un teica, tā ir pilnīgi cita lieta, jo viņa saka, tur es redzu rezultātu, nu, kā ar pieaugušiem viņai nebija interesanti, bet, eh, vai tu vari salīdzināt, kā ir, ka tu citur esi, vai, eh, un, un šeit centrā rūpējoties par eh, šo bērnu ar funkcionāliem traucējumiem vecākiem, vai ir kāda atšķirība? Es nu, tā negribu. Emocionāli varbūt, jā, vai. Es tā negribētu laikam nodalīt. Es, eh, es tā cilvēku uztver kā cilvēku. Viņš ir liels vai mazs, un mm. uh, tas man ļoti mm. spilgti stāv atmiņā tās pašas reizes, kad es biju bērns, un man liekas, tie pieaugušie te pat nesen jau bija bērni. <laughs> Un tad kaut kā tā man ir spēja paskatīties no vienas un no otras puses, mm. ka tas mazais bērns kādreiz būs pieaugušais, un ka tas pieaugušais kādreiz bija bērns. Mm. Un, uh, un kas notiek tajā gadījumā, un ko es varu dot tad, tajā brīdī, kad es strādāju ar bērnu, un ko es varu atgādināt tam pieaugušajam, kad viņš bija mm. bērns. Mm. <laughs> Nu, kaut kā tā es to redzu, jā. Es, es ieraugot cilvēks, laikam jūt viņa uh, redzu viņu to sirdi, mm -hmm. un ka tas man liekas svarīgākais. Tad mm -hmm. tam izmēram uh, mhm. <laughs> nav tik liela starpība priekš mhm. manis. Vai varētu teikt, ka no sirds uz sirdi tu jā, strādā? Jā, jā, jā. Mm -hmm. Un es domāju, ka ar katru, ja, ja, ja šis cilvēks ir šeit un uh, viņš ir manā ceļā, tā tad tam ir kaut kāda nozīme. Mm. Un, uh, tā, tā nešķirot, jā, un mm. ja es varu būt noderīga uh, viņa ceļā, un viņš man, tad, tad es tajā saskatu vērtību. Um, arī tev ir noderīgi šie cilvēki? Jā, jā, es tā, to, to dzīvi vispār uztveru kā tādu vienu lielu mācību procesu. Mm. Mm. Kurā... Ko tu iegūsti? Nu. Daudz ko, jā, mm. daudz ko tādu mm, sapratni par to, kā vēl var būt kādas vēl paver šķautnes, kā ir tad, kad ir bērns ar īpašām vajadzībām, kā ir, ka, kā, to, ko tas māca? Mm. Pacietību daudz, kā ir, kā ir, kā ir patiesībā, ar, caur tām sarunām ar vecākiem, vienmēr ir kaut kāda stereotipiska kaut kāda priekšstata, bet, kad eh, ar viņiem parunājas, tā nebat nav. Viņi ir tieši tādi paši cilvēki mm. ar savām tādām pašām vajadzībām, tikai viņiem varbūt kaut kur kādas, kādas darbības ir pastiprinātākas. Kad katram jā, ir. Kādi ir tie stereotipiskie priekšstati? Par to, ka viņiem ir uh, grūti un ka viņi nu, tādi kaut kāds tāds, tāds liels sloks, un liekas, gribas viņus tā, tā kaut kā tā žēlot vai, vai, vai tā, bet iepazīstoties ar šiem vecākiem, viņi ļoti stipri cilvēki. Mm. Un es domāju, ka uh, tur noteikti ir iedots, un tāpēc, ka uh, to gan jau, ka viņi var. Mm. <laughs> Tad, un, tas, ko tu dari, tu nedari, lai žēlotu, bet lai izrādītu rūpes. Lai izrādītu rūpes, lai mēs mm. viens otrās kā stiprinātos, bagātinātos, mm. jā. Mm. Jo nekad mēs nevaram zināt, kādā brīdī mēs paši būsim situācijā. Mm. Un jo mēs vairāk uzzinām par sevi viens par otru, jo mēs esam tikai bagātāki Vai tu vari teikt, ka tu īsteno mīlestību darbos? Es domāju, ka pilnīgi noteikti, jā. Mm. Uh, lai mēs spētu dot, uh, ir jāmīl. Jā, jā, jārūpējas, mm. jā. Mm. Nu, Uh, nu, rūpes jau nu, atspoguļo mīlestību. Jā, jā, jā. Tāpēc ne, ļoti ska, nu, droši vien ir uh, Uh, jāizrunā, kas kuram ir tās rūpes, kas kuram ir mīlestība. Tas, tas mm. ir vēl viens tāds šķautnis, kas, kas, kas man šobrīd ir tāda interesanta par tādu komunikāciju, kā, mm. kā cilvēks, par uztveri. Viens ir tas, ko mēs izsakām, ka, un otrs ir tas, kā tas cilvēks to uztver. Un, un, un, un nevienmēr ir tā, ka tas, ko es saku, tiešām kaut kā aiziet līdz tam cilvēkam, ja viņam ir kaut kāda cita informācijas telpa, kurā viņš dzīvo. Tāpēc ir ļoti svarīgi noskaidrot, vēlreiz pārjautāt, vai es tevi pareizi sapratu, vai mēs mm. ejam kaut kā līdzīgi, vai mēs virzāmies uh, vienā virzienā. Ļoti bieži ir dažādi pārsteigumi. <laughs> Tad tur rodas kaut kādas domstarpības dēļ tā, mm. ka kaut kā ir pārprasti jā, par to, kur mēs vispār esam, kur mēs virzāmies. Mm, šeit uh, arī nepieciešama lēnprātība. Jā. Ja? Nevis Jā. Uh, skriet pa priekšu, bet ļaut pārdomāt, apdomāt. Ja? Mm -hmm. Tāpat gan jau tev arī ir ko pārdomāt. Noteikti, pilnīgi mm. noteikti, mm. jā. jā. Tās rūpes ir, ka mēs respektējam otra cilvēka vēlmes, jā. viņa spēju pieņemt, Pieņemt, jā, par pieņemšanu, daudz ir par pieņemšanu, par uzticēšanos, par paļaušanos, jā, par pateicību. Mm -hmm. Mm -hmm. Par tādu lēnprātību, jā. Mm -hmm. jā. Par tādu uzticēšanos uh, procesam, jā, kad viss notiek tā, kā tam ir jānotiek. <laughs> <laughs> Uh, kā tu zini, tu, uh, nu, piemēram, tu strādā šo cilvēku, nu, um, nu, tas nav nu, tā, mēs skatāmies tur medicīniski, jā, tad jā, reku tur šķības greis, jā, tur kaut kas ir jāizlabo. Bet nu, tieši kā sociālu darbu, kā sociālu rehabilitāciju, kā tu zini, ko dot kuram. Taču... Caur sarunu, caur, caur sarunu, sarunu. jā. Un caur sarunu un caur ciešu sadarbību ar fizioterapiju mm-hmm. pēc, jā. Mm -hmm. Mm. Jo tas, tas arī ir ļoti svarīgi. Viens ir tas, kā es redzu, un kā es domāju, ko tev vajadzētu. Mm -hmm. Bet otrs ir tas, pajautāt, kā tu jūties. Mm -hmm. Tā tad atkal šī uzmanība, jā, jā. un, un respektēt. Mm -hmm. Būt, uh, es redzu, ka tev vajag, nē, jā. tev vajag tā, jā. <laughs> Eh, vispār uh, kaut kā pēdējā laikā, nu, ļoti bieži, jā, es, nu, tā, ka cilvēki nāk ar tādu, nu, nu, viņi zina labāk, kā vajag otram. Tev vajag. Nu, man eh, šarmuļi no tā <laughs> metās, jā, ka man kāds saka, tev vajag tā. <laughs> Vai ne? Jā. jā, jā, jā, tas ir par tādu cieņu. Mm -hmm. Tādu mm -hmm. cieņu, jā. Mhm. Kur ir, kur ir tā jāmācās, jā. Tev jāsaka tā, tev jādara tā. Jā. Nav tā, jā, mēs katrs mm. esam pilnīgi mm. savādāks ar mm. savām sajūtām, ar savu, savu, savu pieredzi. Un, mm. un ir tik brīnišķīgi, kad, kad izdodas uzticēties un, un atklāties un, un mm. piedzīvot to, to patiesību, kas tur, kas tur nāk, kad, kad mm. tu patiešām no sirds esi gatavs uzklausīt, ieklausīties, sadarboties. Mm tad rodas, tad, kad ir rodas tā, tā, tā uzticība, tad arī rodas. Tad, un tad arī ir, tad ir prieks darīt, jā, un tad mhm. gan, gan, gan, gan, gan no vienas, gan no otras puses, tad tas darbs ir tāds rezultatīvs. Vai cilvēki prasa tev padomu? Es ar padomiem tā uzmanīgi. Nu jā, jautājums, vai tev prasa, jo otrs, ko mēs darām ar to? Jā, jautā, protams, es savu, savu iespēju robežās um, atbildes mm. godīgi, vienmēr godīgi saku, man pieredze ir šāda, mm. un šajā gadījumā tas ir strādājis tā, un es iet, nu, iesaku eksperimentēt, mm. es mhm. pati mēģinu, un tad jau mhm. tikai var saprast to, mhm. nu, vai, vai tas strādā vai nē. Nu jā, mm, bieži cilvēki jautā padomu un kā rīkoties. Tā ir tāda, manuprāt, vēl viena atsevišķos gadījumos tāda noņemšana, atbildības noņemšana no sevis. Mm -hmm. Jā, precīzi. Un tad, ja mēs uh, iesakām cilvēks to nu, pieņem kā patiesību, tad, uh, un, un tur noiet kaut kas greizi, ja, tad tā atbildība uz mums, <laughs> mēs to paliekam vainīgi. Uh, Jā, tāpēc arī nu, ļoti uzmanīgi ne, ar to. Nu, es arī es parasti saku, nu, es tev nevaru pateikt recepti kā, kā tev rīkoties. Bet es kaut kādu piemēru pastāstu, kā Jā. bija līdzīgā situācijā. Uh, ja tā ir mana pieredze, tad es saku, nu, vai tu gribi dzirdēt, uh, Jā. nu, dzirdēt uh, kā man gāja nu, mm -hmm. līdzīgā situācijā. Vai atkal kāds, uh, kāds uh, līdzīgs piemērs kā, kādā, kādam citam cilvēkam. Uh, vai arī, nu, kaut kāda ideja. Jā. Ja, bet, eh, nu, Un kā saka, ja, nu es tavā vietā tur darīju tā un tā, nu, mēs neesam tā otra vietā un Tieši. arī mūsu vietā neviens nav. Bet uh, tas lēmums, kā rīkoties, uh, ir jāatstāja uh, viņu ziņā. Un es esmu piedzīvojis, jā, kad, uh, kad tie cilvēki paši pieņem lēmums, par savu dzīvi, mm -hmm. viņiem izdodas, un tas prieks ir neatsverams, kad viņi paši to ir mm -hmm. apņēmušies, mm -hmm. pielikuši rūpes, un tad tā izdošanās ir daudz patīkamāka. Mm -hmm. Nu, pat ja neizdodas, Jā. vienalga, nu, nav jājūtās kā zaudētājiem, tad ir svarīgi, ka mēs pieņemam to lēmumu. Ja? Um, lūdzot Dievu, uh, man ir tā, ka, nu, ka es prasu un, un nu, bieži, nu, visbiežāk ir, nu, ka Dievs, nu, parāda to ceļu, ja. Bet visgrūtākais ir tad, kad es saņemu no Dieva, tev ir brīva izvēle. <laughs> un tas vienkārši <laughs> nobremzē, kā tu man nepateiksi tagad priekšā, ne? kas man jādara. Un tad tā, te jau parādās tā uzticēšanās Dievam. Uh, Vai viņš saka, meitiņa, vienalga, kuru ceļu tu izvēlēsies, tu nezaudēsi. Jā. Jo, nu, Dievs izgrozīs tā, ka vienalga, vai mēs iesim uh, pa labi vai pa kreisi, vienalga mēs nonāksim uh, tur, kur viņš ir paredzējis. Tieši tā. Nu? Jā, mm, brīnišķīgi. Uh, jautāšu, kāpēc tu izvēlējies šādu profesiju? Kāpēc izvēlējos? Nu, tāpēc, ka man uh, gribējās uh, papētīt, uh, kas ir cilvēkam iekšpusē. <laughs> kas lācītim bēdarā. Jā, es ilgu laiku pirmā man profesija ir uh, mākslas uh, jomā. Es uh, ilgu laiku darbojos par to estētisko pusi, un tad man bija tāda zināma interese arī papētīt uh, kas, kas lācītim, jā, kā tu saki, iekšpusē. Mm. Un izrādās, ka ļoti interesanti, tas ir aizraujoši. Mm. Un tad, kad tu vari tur kaut ko vēl mainīt, jā, kas ir... Nu, es neteiktu, vai es tur vispār kaut ko varu mainīt. Es domāju, ka es tāds uh, <laughs> izpildītājs, jā. Un tas man tā pirmā profesija, tā mākslas radošais, ļoti palīdzošs ir mhm. paskatīties dzīvē vispār tā. Jā. Tāpēc ļoti jauki, ka mūsu īpašajiem centra bērniem ir tāda iespēja būt dažādās terapijās, kas ir rado, radošas, mm. kas paver vaļā radošumu, cilvēku radošumu, lai, lai kur tas pēc tam aiziet, jo tas mm. noder jebkurā profesijā mm. pēc tam. Mm. Paskatīties uz lietu tā no dažādām pusēm, ka nav tikai tāds viens konkrēts virziens, kad, kad, kad tu vari, kā jūs var tikko teicāt, jā, kad, kad tie ceļi var būt dažādi, bet tas, tas, tas mērķis ir viens. Kā tu redzi cilvēku? gan no tās radošās puses, gan kā, kā, kā speciālists, kurš, nezinu, nu, kaut kā palīdz uzlabot to funkcionalitāti. Es cilvēku redz kā tādu ļoti skaistu... Es vispār, jā, man ir tā, tāds talants redzēt tā, tā, tā pozitīvi. Man patīk uz cilvēku skatīties un viņā ieraudzīt, mm. kas viņā ir tāds labs. Mm. <laughs> tā es redzu, jā, un ko es varu labu viņam dot eh, gan, gan, gan no mākslas, gan no, no, no medicīnas, gan... Mm. Tad mēs iesākām to, ka tu redzi sirdi, jā. no sirds uz sirdi, un arī mīsi, jā? Jā. Mm. Kas ir svarīgi, un uh, viņa gars, jā? Vesel, tu minēji veselā miesā, vesels gars, jā? Uh, tad tas, ko tu dari, tu, nu, kā cilvēks nav viena roka, viena kāja. Jā, tas ir tāds veselums. Jā, cilvēks nav tikai mies, vai cilvēks nav tikai gars vai dvēseli. Jā, jā un, un, un cilvēkam pašam jārūpējās ir gan par to miesu, gan par to garu. Mm. Par savu dvēseli. Par savu dvēseli, jā, ka tas ir ļoti, ļoti roku rokā iet mm. kopā. Mm. Nevar tikai uh, mhm. sportot un aizmirst uh, kaut kā atpūsties vai kaut, kā, kaut kādai sa, sava, savai priekam veltīt laiku. Vajadzīgs ir tas balans. Mm. Nevis izdzīt sevi, ja? ka, mm, man liekas, uh, kaut kā, man liekas vairāk, lielākā daļa cilvēku savu vērtību saredz tajā, ko viņi dara darbā. Mm Ar mēs taču redzam tik ļoti, uh, cilvēks ir visu mūžu strādājis, un viņš baidās uh, aiziet pensijā, Viss viņš ir paralizēts, viņš nezina, ko darīt. Ir, protams, cilvēks, kas gaida, ka es beidzot būšu pensijā un varēšu darīt to, ko es gribu. <laughs> Jā, um, bet uh, ir mm, faktiski arī nomirs daudz cilvēku. Jā, nu, viņi pārtrauc strādāt viss, un viņi uh, visa viņu dzīves vērtība ir darbs bijis. Jā. Tāpēc tā, ir brīnišķīgi, ka mēs dzīvojam tādā laikā, kur it kā ir tāda liela informācijas telpā, kurā ir iespēja izvēlēties, bet ir svarīgi arī jā, pie kaut kā palikt. Mm. Kad mhm. ir kad gadās uh, cilvēks blakus, kāds līdzcilvēks, kas, uh, mm. kas iet ar tevi kopā, iedrošina. Mm kur, ko es redzu mm. šajā centrā notiek tāda mm. palīdzošajā, atbalstoša. Jā. Tas, ka mēs rūpējamies par uh, citu cilvēku, tas pagodina Dievu. Un arī dzen rūpes par sevi pagodina Dievu. Jā. Varbūt uh, tev ir kāds novēlējums mūsu klausītājiem? Mm, es varētu novēlēt uh, iedvesmu nebaidīties, būt drosmīgiem, būt uh, atvērtiem, uh, sajust, uh, sajust vairāk cilvēkus, tos pašus, kas ir uh, viņiem blakus. Kaut kā sadoties rokās, vienkārši iet, ja, ja, ja tev ir uh, vienam kaut kā. Mm, neiederīgi šobrīd eh, kaut kur doties pēc, pēc palīdzības, ej kopā ar kādu, meklēt, eh, meklēt jā, ir. Un eh, nebaidīties, jā, es domāju, ka tādu, tādu drosmi cilvēkiem gribētos mm. šobrīd, jā, novēlēt. Mm, paldies! Paldies, Agnes, par to, ka biji šeit, ka, jā, par šo sarunu. Paldies par to, ko tu dari, lai Dievs to bagātīgi atlīdzina. Un paldies klausītāji, ka bijāt kopā ar mums raidījumā Rīt cēliens kopā ar Karitas Latviju. Ar jums kopā biju es raidījumu vadītāja Judīte un mana viešņa Agnese. Esiet sveitīti! Paldies, paldies! Vislab! 3, 2, 1 Rīta cēliens kopā ar Karitas Latviju īsteno mīlestību darbos.